Larun bateko sari ematekin eta igandeko proiektzioekin bururatu zen miarritzen Fipadok Festivalaren bigarren edizioa eta aurten ere gai eta formaskotako lanak erakutsiak izan dira. Amaika kontakizun munduko bazter ezberdinetatik etorriak. Eta horien artean bada bat azpimarratuko duguna gaur, Bizkaian mendi magalean den atxondoko aspen kokatzen den etxeberri jatetxeko bitor arginzon izukatlariari buruzko dokumentala ikusial izan baitugu. Autodit autodidakta berau, sorlekuko natura da haren paisaia eta sua eta produktu onenak haren lanerako materialak eta isiltasuna ere hortik ikusi dugun dokumentalaren izena Bitor Ankinsoniz Bibir en silencio isiltasunean bizi. Iñaki Arteta dokumental honen zuzendariarekin mintzatu gara. Vivir en silencio. Sí, pues eh, Queríamos acompañar con un título, pues el nombre del restaurante. O Jatetxearen izena edo sukaldariarena izen batekin lagundu nahi genuen, eta sukaldariarekin lan egiten nuen denboran... Pues, mm, cualquier cosa que me venía a la cabeza... itza maiz etortzen zitzaidan, zergatik, ba, jende askorekin lan egiten badu, oso gutxi hitz egiten baitu, eta bere denbora pasa gustukoena pausa egunetan astrenetan urkiola edo mendian gaindi lau bostoreneko ibilaldiak egitea gustuko baititu bakarrik eta bakardadean eta isiltasuna da bere bizitzakoa atal garrantzitsu bat. Entonces, bueno, quiero decir que la soledad por una parte y el silencio es una yo creo que es una parte importante de su personalidad, como luego en la película lo dice su mujer incluso, ¿no? Los sentimientos empieza por tu tierra. Yo mi tierra. Eta nondik sortu zen filma honen egitearen ideia? Habíamos intentado hacer un proyecto gastronómico más general. Gastronomiari buruzko reportai orokor bat egin nahi genuen Euskal Sukaldari buruz, baina etzen ez eta gizon hau Sukaldari onenen artean eta badira munduko sukaldari onenak batik bat Gipuzkoan eta Bizkaian iruditu zitzaigun gaur egungo sukaldaritzan den originalena. Era eh, lo más original que que uno, que uno se puede imaginar ¿no? dentro de la cocina Aktual tiene tendencias de, innovación berrikuntzetarako tendentzia ikusgarriak direlarik mm, gaur egun berea primitiboa baita suarekin lan egiten duelarik orain dela milaka urte gizakiak sua deskubritu eta sukaldatzeko manera berri bat aurkitu zuen bezala berak suarekin egurrarekin eta ongi hautatutako produktuekin lan egiten du eta oso interesgarria da korrontaren aurka baitu que fuera una cocina a contracorriente, luego él también es a contracorriente, o sea, no... El se dice en la película el no Eta filma aipatzen da frankiziarik ez duela nahi sortu, negoziorik ez duela nahi egin, beste manera batez pentsatzen baitu. Eta hori oso interesgarria da oiz kanpoko filmen bat egin nahi no?